Мили мој, чувствата се доста јаки. И на ова место не треба да се срамиме да ги изразиме чувствата. Зашто Господ го осеќаваме тука. И ја чувствуваме неговата љубов на најефективен начин. Ова е амбасадата на Исус Христос. Надвор дува. Candle in the night. Чим ќе излезеш, многу лесно може да се угаси. Да, сеќата. А, зашто сум облен со чувства? Брат Јани, што ви рече на почетокот, ако се сеќавате, што се совпадја денешниот ден? Брат Јани, Јом Кипур. Света вечер. А што уште ме исполнува со радост? Јас ви најавив дека ќе збориме за силата на Евангелието. Ако се секјавате, а, и тоа ќе биде фокусот на темата. Меѓутоа, малку пред тоа ќе отидеме лево и десно на места, за да подобро ја разбереме пораката. И гледате сега, во истиот ден, што се случува? Господ ми го праќа Николче. Тој е мојот сноп. Јас се гордеам со него. Јас се извинувам, али тоа е мојот сноп. Јас, како се вика, I'm claiming. I'm claiming his star Имам право на тоа. Зашто Господ не состави во војска креве до кревет. Пред 40 години. А ви реков дека пројдов Голгота за тие 40 години. И сега сакам Николче уште попажливо да ме слуша. Пораката од тогаш што оваа порака Николче се разликува квалитетно. И верувам дека сите вие останатите че го тоа разберете. Оно што ме радува. Го гледам неговиот син Јосип. Самото име Јосип. Од родот род. Тука е неговата сопруга. Тука е неговата друга керка. Па нема они да останат неженети. че се оженат. Па они ќе добијат деца. Гледайте колку далеку иде Евангелието и радостната вест, која ќе ја поделите со вашите околу вас. Тоа се многу важни и сериозни работи. Тоа е суштината на Библијата. Убаво е Библијата да ја разбереме. Значи, тоа е суштина. Меѓутоа, ако целиот живот се храните само со Библија и теологија, се извинувам, ама далеку нема да стигнете. Суштината на оваа книга е да поделиме радост несебично со ближниот. Благодарам. Да ја поделиме Божјата љубов со оние околу нас. Дали веруваме во тоа? Сега кога се возевме со Данило, спомнавме, најправме муаве дека е многу тешко да се збори. И точно дека е тешко зато живееме во последно време. Сотоната постана махер со силата на ентертейнмот. Значи, професионален дјавол, кој толку го завзема човек, човечкиот ум, да е тоа нешто неверојатно. Сега додека летав, малку ќе се исповедам на вас, по прв пат во животот. Ја обично кога летам 12 саати ќе си погледам еден филм или два. Ама овој пат беше другачије. Немав желба за никаков филм. Цело време, кога не спиев, си читав од Божјата реч или книги некој, духовно се хранев, ја делев речта Божја со ни околу мене, па Бог ми даде во, од, во летот од Истанбул до, до, а, до Скопје една рускиња Ана, па на нејзе во кратко и го објаснав Евангелието. Много интелигентна рускиња, неверојатно. Јас ја поценив малку, се извино, мисля дека лесно ќе ја објаснам некој работи. Меѓутоа време толку ме челенджуваше, толку изазовно зборови, значи, поставуваше прашања. Викам, Господе, Викам, Ана, јас ќе бидам многу озбилен со тебе и отворено ти велам, ти си доста добар а, а, соговорник и му благодарам Бога за тоа. Али затоа те молам, ти имаш сега и една голема одговорност. И знаете до каде дојдовме? Она ме дотере до чоше, јас се додерав до чоше. Она сакаше да ми докаже дека љубовта Божија може да се манифестира и кај оние луѓе кои не го знаат Христа. Вика, има добри луѓе. Да, викам, има добри луѓе. Ама викам, каква е нивната добрина? Зашто што вика апостол Павле? Сите погрешија и ја изгубија славата Божја. Ни еден, па ни самиот кутриот не се вбројува во нивни, иако Свети, свети апостол а, Павле го вика, кој што бил, Библијата вика, совршен во држењето на законот. Совршен во држењето на законот. Како рабин, фарисеј, бил неверојатен. Темли тој ја проучува, нема, немало, ја не знам дали постои некој кој подобро во тоа време го познавал стариот завет некој апостол Павле. И така со, разговарајќи со Ана, Јас и кажав, Ана, ние ќе направиме, реков, сега еден сценарио. може да не знам како другаче. Викам, замисли дека јас сум твој маш. Вика, добро, окей. Замисли, викам, она сака да каже, значи, поентот беше неизин дека, дека има добри луѓе. И дека не е любовта Божја само карактеристика на Божиот народ, него е карактеристика и на другите кои не се со Исуса, кои имаат моќ да праштаат, да љубат. Тоа беше незината поента. Ја и дадов ја в прва Коринтијаните 13 глава и сакам да видите како изгледа прва Коринтијаните во мојот телефон. Само кратко. Да ви покажам како изгледа таа глава и откако тоа и реков, викам, Ана, ја сакав да прашам дали имате телевизор, некој Samsung или LG, па да се поврзам wireless и одма можете да пратите све што имам во телефонот и сите книги што ги имам и, и многу работи, многу убаво би би виделе од каде оваа сила што јас се имам доаѓа. Тоа уште поубаво би го објаснил, али нажалост немаме тоа. Значи, и викам, Ана, ајте, мола, викам, ти замисли дека јас сум. погледете ги стиховите. Тоа е Прва коритијаните, 13 глава. Сите имаат своја боја, секој стих. Ова глава ви ја препорачувам, браќа и сестри, да ја научите на памет, да можете да ја рецитирате. Вие младите, вие морате тоа да го сторите. Следната година која ќе дојдам, ако Мирче не ја знае оваа глава на памет, на англиски јазик, of course, јас веќе ја знам половината на памет. Не сакам тука да ви демонстрирам, сега немаме време за тоа. Ја научив половина веќе на памет. Секој ден во автобусот, кога сум на пауза, си читам помалку. Не можам. Тоа е толку јака глава. Најубавата глава во Библијата. Најјаката глава во Библијата. Лево 12 глава и десно 14 глава. Зашто збора? Зоки, ајде, прашање за тебе. Нема да се смееш, одговор тражам. Добро, ајде одговори ти. Значи, за Духот Божи Погледнете колку е тоа, колку е тоа прекасно. Абе аз сум слободен со Зоран, он знае. Не можете вие нас да не скарате. Извини, ја не, не имаме малку поголемо искуство од века. Ние можеме се да си кажеме и па да си се сакаме. Или што вика песната, само се караме, само се тепаме, ама па си се сакаме. Значи, што би беше поентата? Немојте да мисле кај ја губам мислата, јас се ќе се вратам на Ана. Значи, поентата е дека љубовта е нешто што не можеш да го постигнеш без Духот Свети. Период. Тоа е нешто невозможно да држиш. Као што е невозможно да го држиме законот во наша сила, значи тоа ми беше поентата са Бајле и на оние кои дале некои коментари, сега одговарам поново, малку подетално, за да ја сватат суштината, дека кога реков, ние можеме да го држиме законот. Јас цело време нагласувам и сега поново нагласувам. Тоа е само можно преку силата на Духот Свети. Али и тоа треба да се разбере. Што значи силата на Духот Свети? Тоа значи дека, поново подлекувам, затоа што е многу важно, значи да се испразниме. Духот Свети сака од нашето тело. Извинете, не сакам да навредувам, али тоа е суштината на христијанскиот живот. Да ние постанеме објект. Нема везе што сте вие лепотици. И сте две лепотици. Млади. Во цветот на младоста. Ме разбираш? Ама Господ сепак сака вашето срце да биде празно. Да може он да влезе. За да можете да разберете неговата љубов. Јосип, и за тебе се ово однесува. Ти си во таа категорија. Они се принцезите, а Јосиф е принцот. И слушайте сега. Значи, Господ сака да го испразним срцето. Да нема ништо од нашето ја. Нашето ја е најголемиот непријател, кој не спречува, кој, не, кој ни смета да ја разбереме Божјата љубов. Значи, кога ќе дојдеме во таква ситуација, Духот Свети се уселува во нашето срце, тогаш може Он да го стави Исус. Тоа е неговата цел. Како прашање. Кој е автор на Библијата? Кој? Дали сите се сложувате со тоа? Имате ли проблем? Има ли некој проблем со тоа? Ако е Духот Свети, писател на оваа книга, кој може најдобро да ви објасни? него писателот. Така, понатака. Што е Духот Свети? Што е Духот Свети? Тоа е, тоа е нешто што излегува од Отецот или тоа Бог за себе? Личност. Дали можеме да кажеме дека Духот Свети е Бог? Да или не? немојте ве молам, тоа се основни работи, што ве прашувам. Основни работи. Ако вие работи не ги разбирате, ќе имаме голем проблем. Оти одма ќе ве пратам кај ховистите. Они веруваат другачие. А? Диглов. Ме разбирате? Значи, што ми е поентата? Поентата ми е дека. Поентата ми е дека. Бог е всемогучи Бог. Јас немам време сега, да ви кажам искрено, али тоа ја ни запамти, ќе го оставиме за следната сабота попладне, пошто предпладне великодостојниците ќе, ќе проповедаат. Јас сум шофер. Јас ќе попла... проповедам попладне. Така беше муабетот Данило? Ќе... Јас ќе дојдам другата сабота, за да бидам со вас. Али сакам да разговараме малку повеќе кој е Бог, Затоа што имам осеќај дека не ги имате сите информации за карактеристиките на Бог, на нашиот Бог. Добро, тоа понатак, значи ви должам тоа за следната сабота попладне, ваш? Ајде, држите ме. Е сега вака. Значи, Духот Свети, рековме, е Бог. Шо вика апостол Павле за Духот Свети? Он ги знае размислувањата на кого? И на Исус Христос. Значи, Бог, Бог, Бог. Бог само да знае за Бог. Никој друг. Кој го знае умот на Бога? Духот Свети. Умот на Отецот, умот на Синот. Шо викаме, тие се едно. едно. Три особи, а 100% идентичност во карактер. Затоа, викаат, јас сум твој Бог. Не викаат, ние сме твој богови, него јас сум твој Бог. А следниот пат ќе пробаме да размислуваме малку за улогата на тројството исто така подсетете ме да ви нешто кажам, ќе се вратиме назад. три, четири, пет, десет, сто билиони, трилиони години назад ќе одиме. Али тоа е почетокот. И после на тоа ќе ставиме една, бројот 1 па 0, 0, 0, 0, 0 и така ќе свртите земајската кугла едно 10 пати, а сето тоа на толку на степен и ќе одиме толку назад. Што сакам да ви кажам? Дали разбирате? Поентата е, значи, колко е стар Бог? Тој број што ви го кажав сега, нема компјутер, еве ги специјалистите, кој може да го обрачуна. Компјутерот не може да делува со вечноста. I'm sorry. Али тоа е ограничен. Паметњаковиќ. Ме разбирате ли? Значи, збориме за љубовта. За да можеме ние да ја сватиме љубовта, ни е потребен Духот Свети. Духот Свети. И кој е најдобар учител? Духот Свети. Зашто? Зашто Исус, додека беше на оваа земја, викаше, јас ќе ви го пратам адвокатот, утешителот, ајде, понатака, други имиња, вистина, да, во секоја вистина, он е автор на Библијата, ја има таа способност, он е тој кој диктира, он е тој, што рековме, сака да се усели со Исус во нас. Меѓутоа има еден мал услов. Кој е тој мал услов? Што рековме Бајле? Believe. Треба да веруваме дека Он може тоа да го стори. А сега, како резултат на вашиот билив и мојот билив, требате уште нешто да сторите. Што е тоа? Што е тоа? Сега сме многу сериозни. Сакам да кажам, оно што треба да го сториме, значи, требаме да во потполност веруваме, као што реков, дека он тоа може да го стори, али од моја страна да Бог може силно да се манифестира во животот на секој еден искрен верник е да не си играш со светот. Да му го дадеш на Господа твоето цело време. Дали ме слушате што ви велам? Ако не сте спремни да го дадете своето време на Господа, да Он управува со Него, you got a problem. Нема да ги осетиш убавините на христијанскиот живот во потполност. Има да луташ, може би, како овој дебелиов мирче, 40 години, ќе луташ да го тражиш Исуса, ќе тражиш одговори и нема да ги најдеш, ви гарантирам. Може би ќе постанеш и едикту меѓу време, може би и ќе отпаднеш. Значи, што е поентата? Оно што Бог очекува. Јосипе, имињата брзо ваши. Љубица и Ивана. Вие сте сега, на почетокот. Немојте да, да пројдете како нас, некои глупави луѓе кои, кои, кои бевме толку нево капацитет, али сепак видиш малку се вадиме на оние кои не ни објаснале. Ама сега на вас, Чичко Бирче, се ви кажа. Имате голема одговорност. Правата љубов е да го љубиме Исуса. Тој е нашиот избавител. И тој е нашиот принц на слободата. Тој е нашиот крал кој ќе не одведе во новиот Ерусалим. Да завршам сега со Ана. Гледате, јака сум стар, не сум уште испиен, не ми е мозокот. Зоки чека да види дали ќе, да не, ми ќе се губи, да не, да не постанал сенилен, може би. Абе, Зоки, Духот Свети сега работи. Бог, Дух Свети, он е во контрола. Значи, сега веќе не се работи за мирче, сега се работи за него. Оти он сака да ви каже нешто, преку мене. Не разбираш? Јас сум само еден објект. Објект. Зашто? Зашто јас тоа го молев. Викам, Господе, ти да се прославиш. И ја кој сум ја? Гледај, бе, за никад. Нема ништо во мене убаво. Ништо. Фала ти, само не ти верувам. Може да збориш што сакаш. Јас знам да се погледам на огледало, јас знам како изгледам. А да дигнам кошулата, сите ќе избегате од овдека. Ме разбираш да го видите колка стомак имам. Че сите, ама бе, како ни ти е срам да седиш на катедра. Да, да. И сега, кај сме? Нана ја викам, Ана, јас сум, замисли да сум јас твој маш. А она беше рускиња, јака, Не ќе се да се откри во почетокот дека била начитана. Знаеш колку лукаво им приде. Сакаше да ме сетап. Ама не можеш ти некого да го наместиш кога он го љуби Исуса. Ти идеш во силата на оној кој рекол јас сум пат, вистина и живот. Нема филозоф кој ќе може да те добие, браќа и сестри, ве молам. Зато што тука одговараш на суштински прашања. Кој е он? Кога велам он, Бог Отец, Бог Син, Бог Свети Дух. Ве молам, немојте само, цела слава иде на Исуса. Тоа исто го ради и Отецот, и Духот Свети. Али исто така Исус вика, како Отецот, како Духот Свети. Они се, не знаеш кој е појакво понизност. Не знаеш, не можеш да кажеш кој е попонизен. Они се еднакво понизни. Еднакво се љубат. Еднакво ја делат љубовта со нас. И таа љубов толку јака, да донеле одлука еднаш во вечноста. Ќе мораме оа брљотина која сотоната ни ја направи да го решиме тој проблем. И добро, Ана ми вика, па добро, вика, не би се сложила баш, вика, со таа концепција. Добро, вика, ама е Господ ми даде мисла. Ало, викам, Ана, замисли, јас сум твој маш. И ја, викам, првата година беше добра во нашиот брак. Другата година, ти ме гледаш, јас почнам да подпивнувам. И постанувам алкохоличар. Ке ме сакаш? А да, како да не? Јас, јас э, имам љубов. Океј. Викам, следната година почнав да да шмркам. Знаете што значи шпркање? А овие младите знаат поише, они ги разбираат тие изрази многу побрзо него вие поставите, вие немате појма што е тоа. Едикт. Да. Викам, че ме сакаш уште една? «Па, кажи, тоа е нормално, и како ние се, се любиме э, во брак, э, тоа е дел од, од, од љубовта. Добро викам. Следната година, викам, постанав а, коцкар. Ги прокоцкав а, сите мои пари, твои пари, и кредитни картици, и билансот го дотерав до нула. Че ме сакаш понатака? Па слушай, вика, би можела да... И тоа го разберам. Види, молим те, не ми дава Крај! А викам, слушай, имам време, јас уше саат време до Скопје. Ке те добијам макар на нешто. ке ти го најдам крајот на твојата љубов. Нема везе. Али што беше целта? Ние не можеме, ние мораме да ја, да ја покажеме поентата која е на Божијата љубов. И јас така почнам да одам и се полоши, полоши сценарија и давам да не губиме време, значи, знаете каде одам. Почав, почна да ми мрда, викам, слушай, викам, а замисли, викам, во таа агонија на алкохолизам, дрога, коцкање. Значи, реков после, почнав и порнографија да гледам. Почнав да те варам. Со други жени да одам. Па добро, вика, можам и тоа да го развием. Океј. Нека, нека, ја немам проблем со тоа. Имам ја време. Она има време, имам ја. <laughs> Киша ко Крагоевца. Али, слушај, таа киша има, има цел да роди нешто. Не, бе, нема врска од одварање, човече. Тоа е, она е млада, јас сум стар, како одварање. Тоа не ми ни паднало на памет, не знам, ако и паднало, не знам, Господа и прости овај, ја имам жена, вие која не познавате, ќе видите следната сабота. Принцеза. Да, да, ама многу опасна. Фала Богу, добро. Ја не, ти колку знам, ја не си ти женет, да ти ми кажеш фала Богу. Може да ми каже од овие постариве Зоран, <laughs> може би, али видиш како ни се смеат и чутат. А ти трчаш како пред рудо. <laughs> Фала Богу. Немаш ти појма што збориме ние тука. Кој сме во брак 40 години со една жена. You, you don't even have the idea what it is, brother. А, а добро сега, <laughs> си го траиш со Боринче ти, ама можеме да продолжиме после. Значи, сакам да кажам, значи, јас одев понатак, а она во нејзината интелигенција сепак свати. От ја да оде все во полоши и полоши сценарија. А дури, знаете кај сакав да одам? Векам, ја убив мајка ти. Убив татко ти. Ги убив нашите деца. Све е тоа можно. Имате колку сакате такви крајни scenes на телевизија и да ги видите каде што луѓе постануваат животни. И ти такво животно ќе сакаш, Ана, конечно, фала Богу, Духот Свети вајде и кажа, Ана, give up, because this crazy guy is not gonna stop. Нема крај. Ја само ќе одам понаднија, да- она мора некаде да каже, епа, enough is enough. Застани малко. Ама, викам, тоа е тоа. Значи, човечката љубов има крај. И оној кој е без Христа најплеменитиот, вика, и за него апостол Павле погреши и ја изгуби славата Божја. Разбирате Значи, сега одиме понатака. Немаме многу време за Нови Јерусалим. Колку уште време имаме да разговараме? Дали некој ја заборави во колку саат почнав? Колку саботата да заврши во колку? Уште 15 минути? Добро. Можам да кондензирам уште во 15 минути, не е проблем. <clears throat> А можам и до Сабајле да продолжам. Ја ви кажувам искрено, јас сега се пробудив. Јас ноќеска ви проповедав, ама сега ми е Сабајле. Јас ви проповедав во еден Сабајле. Немате да заборавите. От јас тек дојдов од лос ангелес Pacific Time, thank you. Значи, значи сега сум јас свеж, сега можеме да тераме, сега можам јас да ме мачам да видите како изгледа, да, да не спиете. Да ви го вратам. Значи, мили мој, мили мој, Господ сака да имаме голема радост во Него. А како резултат на таа радост, ако се сеќавате на стихот од Евреите, 11 глава, 10 стих. Дали некој го знае тој стих? Тоа ќе ми изненади ако некој го знае тој стих на памет. 11 глава, 10 стих. Аха, еве брзо. А? Зоки, извини, молим те, али ја утна. Да, ама, јас стихот прашувам дали некој го знае. Знам дека тоа е тешко, браќи и сестри. Немојте да мислите дека вие мене да ме прашате, јас ја знам брзо да ви одговорам. Ја не сум теолог, да си кажем искрено. Јас сум шофер. Ја возам автобус 10 години. Јас сум работничка класа. Да се разберем. Јас само тражам од Господа многу. Он бил столар, а јас сум возач. Ама јас сум возач на кого му дозволувам, он да го вози автобусот мој. И автобусот на мојот живот. Зоки, што прочита? Али знаете што кога ќе го земете преводот, ја мислам дека е NIV или English Standard Version, и ка Бог, архитект и контрактор. Знаете што е контрактор? Изведувач на работи. Значи, Господ архитекта. Зашто тоа го велам? Зашто зборот архитекта кај мене има бум, експлозија? Зато што вие не сте работеле во проект Биро и не знаете детали што значи да еден проект излезе надвор од куќата на проектанското биро. За еден проект да излезе готов, ја требате да имате архитект, статичар, машински инженер, електроинженер, инженер за водовот и инсталација, а после тоа кој ќе отиде проектот, имаш надзорни органи на објектот, контрактори кои ќе го изведат проектот, а он вика Бог, архитекта и контрактор. И што работи Господ? Како резултат на нашата вера, и вика за вас имам град специјален, нови Јерусалим, спремен, готов, изграден, ќе го ставам на земајската кугла, која наново ќе ја створам. И тука ќе го спуштам градот. Дали верувате во тоа? Следно прашање. Колкав е тој град? Што пишува? Колко е, колкав е? Не на грчки, на македонски. Пишува дека он е кубик, знаете што е кубик, нели? Коцка, коцка. Коцка, ама сега колкава е таа коцка? и таа коцка е опишена во Библијата. Таа коцка е висока. Јас ќе ви преведам тоа во милија, али ние направивме напор со Данило ги претворим во километри, околу 2400, ако сакате поточно, километри висина на зидот. Пратете ме сега пажливо. 40 години не сум обратил внимание на најубавата работа во Библијата која Господ ја ветува. 2400 км зидови. Ако се зидовите високи 2400, колку треба тие да бидат дебели? За да статички одговорат на калкулацијата за стабилноста на коцката. Оти она ќе се сруши ако се тенки зидови. Али само да ви кажам, тие зидови од новиот Ерусалим се од специјални драги камења. Зид кој е висок 2400 километри, долг 2400, широк 2400, висок 2400. Hey, where are you going? Идеш надвор од статосферата. Одете онлайн, погледајте и да ја видите таа коцка. Она е голема од прилика колку две третини од Соединетите Американски држави. Јас ја зимам сега земјата од кај што доаѓам, извинете. А кој знае колку Македонији тука има? Ако сакате на македонски да преведете, ама ќе ви требаат многу Македонији да го покриете тоа. Значи, две третини од површината на Америка. Толку е голем новиот Ерусалим. И на сите страни по три врати, кои стално вика ќе бидат отворени. Али, ајде малку за висината, да, само кратко. Значи, ја пробиваат стратосферата. Тоа значи одат во свемирот, во безвоздушниот простор. И еден се нашол паметњакович, онлайн, значи од светот. Тоа докажува дека е ова глупа теорија, не, одма брзо го фрла прашањето на стратосферата. I'm sorry, Јас би употребил еден збор, само не смеам тука, ова е свето место почува на С. А, таа особа прво нема вера. Не верува во Господа. Или не кој знае каков шепртја. Не може да свати дека Библијата вика дека Господ кој ќе го стави на Терусалим, али предходно вика, ево стварам што? Значи небо кој ќе биде прилагодено на новата стратосфера, да го може да го поднесе, да, да ги поднесе, да поднесе висината на зидовите на новиот Ерусалим. А што веќе таму видов, спасени како морски песок. Колку станови може Господа направи во една таква површина? Дали сте си балку размислувале 2,5 километри во висина зграда? тоа ви го оставам за домашна задача, да си правите сметки, па друг пат ќе разговараме. Значи, што сакам да ви кажам? Сакам да ви кажам дека имаме таков, што око не иде, увото не слушна и на умот човечки не дојде, тоа Господ го приправа за неговите деца. Динамитот, Зоки, ќе имаме ли време за него? Значи, се тоа што го ви го кажав, сега идеме при крај на мислите за оваа вечер, зато што ако не ме зауставите, го обравте бостанот и останете до Сабајле. Значи, што е радосна вест? Сега, се обидам да е попладно богослужение, значи ви давам прилика да се искажете и очекувате да имам приметба на вашите одговори. Да, сподек радост, радостта добро. Друг некој? Знаеш што, Данило, кој проблем ти ќе имаш? Ако ти тоа ми кажеш на мене, а јас сум светски човек, ја ќе те прашам, на да, која ти радост мислиш? Ајде, понатака, молам, слободно. Што е Господ, Евангелие? А јас ќе те прашам, замисли дека сум светски човек. Стана. Стана А, веќе полека се приближува. Добро. Николче, повели? Значи, се поблиско и поблиско доаѓаме. Ај, слушате го, овој старец, грешник, тежок, да ви каже шорткат. Најубаво Евангелието ќе го дефинираш, кога ќе го ставиш раѓањето на Исус Христос во сликата, неговиот живот, неговото распнување и што уште? Најубавото, негото воскресениот. Да не воскресна, ја првто од овдека метла, нема што да тражам. И ускречи ја искречи. Се сеќавате как изменија по природа немаш ни да влезам. <laughs> да, точно, да се сложувам. Значи, мили мој, јас не ви продавам мудрост. Јас копав, многу копав. А фала Богу, Господ ми дал една особа во мојата црква, која е јако интелигентна, која направи резил од мене. И знаеш кога некој ќе ве понижи, кој ќе ве спушти ниско доле, се јавува сепак она его, али фала Богу на позитивен правец. Знаеш, кога имате некој таково црква, се чекај бе, викам, Господе, па до кога јас со овие уреди ќе трпам? До кога ја ќе си играм со овие работи? И нормално ќе почнеш да читаш, и се повеќе, и се повеќе. И о, о, дојдеш до поентата. Значи, мораме да читаме, мораме да проучуваме. Оваа книга нема пет страници или десет или сто, него има колку укупно страници, дали некој знае? 1400 страници од прилика. Ова е голема книга. Меѓутоа, наједноставно, браќа и сестри, за да одговори на прашањето што е Евангелие, значи мораме да го земеме во обзир и раѓањето на Исус Христос. Како Исус дојден на овој свет? Како? Се сеќавате ли? Преку силата на Духот Свети. Значи, right there, одма на почетокот. Гледате чудо. Бог го става Бог во стомакот на грешник Марија. Како, да, да се роди како човек. Значи, тоа е првата радостна вест. Надприродна работа. Друго, животот на Исус Христос. Нема Вие млади посебно слушате, ве молам, нема поубава тема од темата за Исус Христос и неговиот живот. Почнете да размислувате. Е, со Данило дојка се возевме, зборевме за ова жената што била фатена во прелюба и заклучивме колку е Господ милостив. И поред тоа тие кои што ја донеле неизе, Господа ги осуди. Зашто? Зато што некои од нив веќе имале сексуални односи со нејзе, нажалост. И биле многу полоши од нејзе кутрата жена која дрхтела, разбираш. Али Господ сепак пишува, вика, доле на песок. И за нив, и за најголемиот грешник, Господ има разбирање. Она што сакам да ви го кажам, браќа и сестри, значи е многу важно сега. Доаѓаме до моментот кога треба да сватиме што значи да бидеш христијанин и да го гледаш твојот брат или сестра да греши. Данило, таа слика што ти ја покажа вчера, не ја покажа во мојата сила. Господ ја покажа преку мене. И не верувам дека кога ќе заборавиш. Оној загрдеш што ти го дадов. Се сеќаваш, нели? Тоа ќе ти остане до крајот на животот, брате. Знаеш зашто? Зато што тоа е 100% на Христова наука. Што ние сцениравме, ја и Данило? Да ви кажам сега, што изведовме? Ја викам Данило. Сеја не го стави во смоту, сваја требаше јас да се ставам, зашто јас сум тој грешник. Али викам, ти си погрешил нешто. И јас тоа го гледам. Која е мојата задача? Која е мојата задача, браќа и сестри? Што треба да сторам? Камшикот? Брате, срам да ти е. Како можеш тоа да го направиш? Нели ти е срам? Кој си ти? Како се допаѓа тоа? Сакате некој да ви дојде со камшик? Сигурно не. Уместо тоа, јас само сакрал, да не го и заплакал. Така ли беше? И тоа стварно го мислам. Тука ја губиме поентата на Евангелието, браќи и сестри. Тоа е моментот каде што се губиме од Христа. Не можеме да сватиме што е Евангелието. Евангелието е капацитет да можеш да простиш. Да го разбереш брато твој кој греши. Тој најповеќе плаќа цена грешникот, верувајте ми. Не ти, брате, кој го гледаш, него тој што го направил гревот. Тој ја плаќа најголемата цена. И ти на таквиот му доаѓаш на раната и уште прстот го пикаш и вртиш и да уште повеќе го боли. Тоа би ви рекле американците, you are an animal. Да. Знаеш тоа значи ти на, на, на човек кој е во рана? Замислите некоја голема рана, крвари. И вие доаѓате па со прстот уште, а, така ти треба. На! На! Срам да ти е го осрамоти делото Господово. Не. Први прво Исус така не постапува. Од каде ти имаш право, брати и сестро, да така постапуваш? Каде тоа си го прочитал? Кога Бог ти вика, люби го и твојот непријател. Најубаво е да си ја покриеш, да си ги покриеш, како се вика она, устата со очите, затвори устата и ако имаш доволно чувство за твој брат, годи или за го. Да види дека прво он е свестен дека ти знаеш каде тој брат погрешил. Али дека ти го љубиш и дека сочувствува со неговите патни. Оти гревот е патња. Он во моментот е сладок. Да, тука не фаќа сотората, затоа што делува сладок, ама кога ќе го голтнеш горчи многу, те прати некогаш и цел живот. Направи дегенерик од тебе. Значи, да полека привршиме. Рековме, Евангелието е раѓањето на Исус, најубав, најубав одговор. Животот на Исус, распнувето Исусово и Неговото воскресење. Тоа е најубава дефиниција која можете да ја користите како одговор. Кога тоа ќе го кажете на некој, он нема више што да ви каже повеќе. Али, после тоа произлегува уште еден одговор. Како јас да се поставам према Евангелието? Е сега, тоа е Catch 22. Како тоа ќе го преведеш? Catch 22 тоа американците имат еден израз, каде што викаат нешто што, што треба да, да, да го докучиш, нешто што може да биде и вака и онака и секако, разбираш, нешто комплицирано, catch 22, не знам дали ја да го Јас знам за мене што тоа значи, која ќе го кажам, али на македонски не можам убаво да ви го објаснам и немој да ми замерите за тоа. Али тоа сега не е важно. Значи, Евангелието, како Евангелие, рековме, е, апостол Павле тоа го нагласува. Содржи сила, вика, power, power. Чекај, нема да трча сега, те молам. Сега ќе дојдеме до тоа. Не, до динонито да дојдеш мора да прво кажеш што значи дунамис. Па не брзај. Значи, power кога, кога Павле го тоа кажува. Он мисли на дунамис. А зборот динамит е произлезен од зборот дунамис, значи дериват. Оно што денес ние подразбираме под а, а, а, динамит, тоа е уствари дунамис зборот кој Павле го користи. Гледате колку сме оштетени во преведувањето. Да ста, они превеле Евангелието е динамит. Полесно ќе дојдеш до... Ќе чека, а каков динамит? Еве каков динамит, браќа и сестри. Значи, што е целта на динамитот? Што е функцијата кој ќе ставите динамит? Значи, сакате да направите некоја експлозија, да срушите нешто. Така ли? Значи, добро јас не те слушнав што рече, и те молам да, и му благодарам на Бога што сум глув, што не можам све да слушнам. Е сега, немој да ми преведувате, оти тоа е опасен превод. Не сакам да го <laughs> разберам. Оти ја можам да ви вратам на тоа. Значи, онда почнува човечката природа. Па да не се тука покажуваме, <laughs> зашто тука знаеме да видиме многу опасни во политиката. Е сега, значи, Евангелието во себе содржи. Како ти беше името, брате? Што ти реков, брате? Во реци со тоа? Ти си мој брат во Христа. Ти си тука, кај Него. Миле, а? Миле, динамит, експлозив. Што прават овие, во Америка е тоа доста популарно, има и доста филмови, каде што покажуваат, става динамит на огромна зграда, која е на 10, 20, 30 спратови. И на секој спрат ставаат на одини осетливи статистички, статик поинтс. Значи, каде што е статиката слаба, тука они ставаат многу динамит. И на сите тие слаби поинти, и после каблови врзуваат, се повлекуваат, Бум! Да, и целата зграда само колапсира. Ја нема. Ама не е крајот тука. Зашто ни тоа го прават? Зашто? Видиш како се логички доаѓа одговорот. Значи да изградат нова зграда. Сосема другачија модерна, со последна речна техника. Како тоа сега да го преведеме во нашиот живот? Аха, you're getting there. значи, Господ, што сака со Евангелието? Кој ќе го сватиме Евангелието, правилно, во правата смисла на зборот, онака како Павле го објаснува. Вие нема да бидете по-други него Павле во таа радост, во таа експлозија на емоции која сакате да ја поделите со вашиот ближен. И знаете што се случува уште? За чудо, чудо, ќе почнеш да си ги сакаш и непријателите. А знај зошто? Не зато што ти си добар, него зато што Духот Свети во тебе, Исус, со неговата наука, извира од тебе. Делува. Мојот додир на братот мој или сестрата било да е најтежо грешник, он ја чистува љубовта Христова. Зато што тоа е целта на Исус Христос. која ќе те додирнам, која ќе те закрвам. Да знаеш дека јас сум со Исус. А ти, брате, кој си погрешил, немам ни еден збор на осудување. Ништо, зиро, зилч, джаджмент. Само те љубам, затоа што сакам да што поскоро излезе од таа мака, од таа агонија во која се наоѓаш. Тоа е суштината на Евангелието. Тоа Исус го правеше 33 години додека беше на оваа земја. Да ви покаже дека ме сака, дека ме сака и дека, ма какви год глупости да направиш, ме дочека. Господ ме дочека 40 години да се пробудам, браќа и сестри. Николче, ти ја знаеш мојата прва љубов. Але ја остапив од Господа доста лево и десно. Одев во легалисти, оде во сензуалити, што се вика чип грейс или помогни сега малку, ефтина, ефтина евангелија или како се викате, како, ефтина милост, значи оде лево-десно. Викам, Господе, шо е ова работа? Ја се уште си ги чинам гревоите. Doesn't work. Калифорнија, ама и Скопје исто. Нема да мислите дека овде дека не е, дека е само во Калифорнија. Извини, молим те, не се сложувам со тоа. Колку е он во Калифорнија, толку и во Скопје. Оти он има агенти на секаде. Има он своја амбасади. Ме слушаш ли? Таа амбасада треба да ја бомбардираш, не америчката. Така. Значи ти одговорив на прашањето, сепак го слушнав што кажа. А, се правев на удрен. Е сега вака. Значи, што сакам да ви кажам, браќа и сестри? Значи, поентата е да ние дозволиме на Бог да изгради ново суштество. А сега ве молам, од вие тројца, кој сака да прочите еден стих? Брзо, рака да видам. Од младите. Јосипе, абе, ајде, имаш ли Библија тука? Ајде, најди, никој ќе помогне му на синот брзо. Најди друга Коринтијаните 5.17. Ајде да видиме што пишува таму. Знаете, тоа е познат стих. Али сакам младите да го слушнат. И со тоа брзо ќе завршиме. А, а. Значи, што прави Божиот динамит кога ќе го захвати твоето срце? Ќе го уншти твоето ја. Ќе се изгубиш, постануваш објект уместо субјект. И тогаш, аха, е сега јас имам парцела, слободна, во која можам да влезам со новиот Ерусалим уште сега. Сајте ли поентата што е? Немојте да чекате на овој Ерусалим да дојде тогаш да бидете спремни. че биде прекасно. Значи сега треба да го осетиме новиот Ерусалим. Овдека. И ако мојот брат и мојата сестра тоа не го видат, we got a problem. We got a problem. Значи, Господа ни помогне, браќа и сестри да Господ со неговата сила, со неговото Евангелие, да ја произведе таа експлозија во нашиот живот, во нашето срце, миле, да станеме нови луѓе, да те снема, а Исус да биде во твоето срце. И тоа од се срце ти го посакува. Верувај му. Немој да чекаш. Он те повикува. Еј, Гледаш прстот према тебе. Зашто што јас те видов са бајле. Те посматрав. Извини. No hard feelings, ќе викат американците. Ама гледам потенцијал во тебе. Потенцијал огромен. Еден ден ти ќе свеш тука. Ќе ќе укажеш твоето искуство. Ти, ти си а, сопруга негова или? Видиш колку малку знам. А мајка ми беше голема пријателка со нејзе. Значи, јас сум бил ветер во младост. Не ми интересирала другарките на мајка ми, јас си тражев други другарки. Знаете какви, Зоки знае детали од тоа. И сакам да ви кажам, значи, имаш партнер. Овој партнер не можеш да најдеш. Господ ти го дал оно што со ти го заслужуваш. Не разбираш? Значи, браќи и сестри, ве молам, истата задача и вие имате истата задача јас ја имам. Дадете го целото срце на Господа, ако сакате да примите се. А не сакам да ве плашам, има многу озбилна работа што апостол Павле збори, че ги оставиме тие за друг пат, за да биде хепи енд, али има и зборови тешки, многу тешки. Ми став да ги кажам, да, да не на крајот расипам атмосферата. Али немојте да се плашите. Не. Све можам во Исус Христос кој ми дава снага. Божето Евангелие содржи сила на динамит кој може да те разбие тотално, да те уништи, да те нема, а да биде жив и да сепак стоиш на ноги. Е, тоа Господ може. Тоа е чудо да више не бидеш ти, него Христос. Шо вика апостол Павло Галатјаните 2.20? А јас повеќе не живеам. Јас сум апостол Павле, али мене ме нема. Извинете ве молам. Знаењето остана до душа, во главата, и тоа го користам уште, и со тоа моје знаење со векови и векови ќе црпите длабоко, затоа што јас сум од Исус одбран, И апостол Павле нема милост кога збори за некој работи. Уууу! Неморалност! Си го обра бостано. Со таквите вика и да не јадеш, да не се дружиш. Значи не со грешникот, пазите. Кога реков со таквите, они кои се тврдо глави, кои не сакат да го менуваат својот живот. За таквите апостол Павле вика да не јадеш. Зато што ти не знаеш утре, братот може да ти падне. Али ти може да имаш трпение. Као што Господ имал трпение со мене, како што мојот пастор имал трпение со мене, јас кој сум старешина веќе преку 30 години и направив толку такви брлотини во животот да не ви е гајле и немате право да ми се мешате во мојот живот, као што јас немам право да се мешам во вашиот, тоа е основно правило на христијанскиот живот. Запамтете тоа, ве молам. Јас немам право да чепкам по историјата на Миле или Миле да чепка во мојата историја. Тоа е privacy. Privacy. Ве молам, запамтете. Тоа е многу важно правило како христијани. Јас имам право само да те љубам и да ти го покажам Христа и да верувам. Се друго, си, ствари прво да верувам, љубовта доја као резултат на верата, Така, рековме бали, тоа го објасниме. И тоа сега ви останав должен, може би, за законот малку да објасниме законот и љубовта и тие работи, али да оставиме нешто и за понатака. Така. Ви благодарам многу за вашето трпение. Јас се извинувам ако бев малку груб, али тоа беше све со цел да ви го дочарам малку повеќе Исус Христос, нашиот Спасител, на кого му должиме се. Амин.